Trobrik vun der Zebuja Bahai, um Mikro de Jean-Marie Nau. Willkomm bei 134. Bahai-Emissionen um Radio Ara. Thema von Haut, Eisrelation, Mam Herrgott. Eisrelation mit dem, den Eiser Schafurt, ass sicher eng besonnech Relationioun. Op eng manéier ass et wie e Kontrakt, de mir machen. E Kontrakt tschent mir am engem Schöpfer. An dem Kontrakt fordert den Herrgott vu mir e gewëst verhalen, an er verspricht mir dofir sinn Gnot. Gott versprecht dem Glewige noch, hier nie am Stach zu losen. Dat heescht, dass hier als von Zeit zu Zeit Zeite Gottesoffenbarer eng Manifestation schickt. fir Haut ass dat Behauler. Op Fraéich as se eng Allianz en Covenant, eng Entant. Wéi all Gottesoffenbarer virun him huet Behauler e verspreche gemach, anzwer dats no him en enere Gottesoffenbarer komme wärt, awer net 400.000 Joer. An dëser Relationioun ass se doch wichtig ze wëssen, wéi de Glaven seg eenet behelt an dat ass am Bahaiglawen nei. Bahaula huet nemlege Bündnis gemach, mat denen déi no him kommen. Zentrum vun desem Bündnis ass Abdul Baha. An der Persoun vu segem egene Jong gëtt hien him d Verantwortung an d'Erläbnis, seng Gesetzer a Léieren, z'interpretéieren, ze weisen, dass des Gesetzer erléieren e ganz konkreten a praktische Wert tun, an net so gut erlöscht, dass sie eng außergewöhnlich Kraft durchstellen. Mit diesem Verständnis und mit dieser Notion von Kontakt zwischen dem Mënsch und seinem Schöpfer ass also et vielleicht mehr einfach zu verstohlen, wat fir eng Relationun mir mat Team hunn. eng Relationun vu Verantwortung, Rechter a Pflichten. Den Nosra Tirandas, e Bahai a franzésche Wissenschaftler, schreibt aus engem naie Buch le Covenant dat heiten. En ce qui concerne la signification de l'alliance Baha'i, d'abord il y a l'alliance que chaque prophète établit avec l'humanité – ou plus précisément avec son peuple, pour qu'il accepte et suive la manifestation future qui sera la réapparition de sa réalité. L'histoire spirituelle de l'homme est l'intégration de deux processus imbriqués. C'est d'abord l'histoire de l'individu évoluant dans un laps de temps relativement court, l'espace d'une vie, du monde de la matière vers le monde spirituel cette transformation s'inscrit dans un processus plus ancien et plus large, celui de l'évolution collective de l'homme. Tout homme, dans le cheminement qui le mène de la prise de conscience de son entité spirituelle à sa rédemption par le Verbe, intègre ces deux processus dans une dynamique personnelle. La reconnaissance de la manifestation de Dieu est un acte qui relève de l'évolution collective de l'humanité. On ne peut reconnaître Jésus, Mohammed ou le Bab qu'à partir d'une certaine époque de l'histoire humaine. Une manifestation divine apparaît en un lieu et en un temps correspondant au grand dessein de Dieu pour l'homme, en tant qu'espèce. L'acceptation de cette manifestation donne la vie et régénère le cœur. Cette acceptation relève de la fidélité à la grande alliance de Dieu. En effet, l'alliance est un pacte liant l'homme à Dieu. Nous retrouvons cette vérité dans tous les livres sacrés, exprimée de façon plus ou moins voilée. Baha'u'llah schreibt dann, Ô ami, ne préférez pas votre volonté à la mienne, ne désirez jamais ce que je n'ai pas désiré pour vous, et ne m'approchez pas avec un cœur privé de vie, souillé d'appétit et de désirs terrestres. Si seulement vous pouviez sanctifier vos âmes. Zayong Abdul Baha die explication zu diesem Quant à la déclaration de Baha'u'llah, selon laquelle l'homme doit renoncer à son moi, elle signifie qu'il doit renoncer à ses désirs immodérés, à ses ambitions égoïstes, et aux impulsions de son être humain pour rechercher les saintes brises de l'esprit, suivre les aspirations de son être supérieur et se plonger dans l'océan du sacrifice, le cœur fixé sur la beauté du très glorieux. Eng froh, den sich stelle kann, hun ich haut schon wat relation Relation mit dem Schöpfer no Ich wünsche etwas schönes. a wie immer gowiches Rubrik aufreiert, von der letzte Woche Bahai, im Internet unter www.bahai.lu.